Բարևձի սիրելի բարեկամների եթերում գյուղական էսքիզներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում հաղորդում Մարտակերտի շրջանի Մատաղիս գյուղից։ Մատաղից գյուղի անվանումը կապված է Մատաղանել հասկացության հետ։ Համայնքը գտնվում է Մարտակերտից 30 կիլոմետր, Ստեփանակերտից 90 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Տեղադրված է Թարթարի ցախ կետահովտում։ Գյուղը շրջապատված է գեղատեսիլ անտարածած քսարերով։ Մատաղեսին առանձին համայնք է տալիս Թարթարը։ Սա Մատաղիսի աշխարհագրական դիրքի մասին, իսկ գյուղի նրա հաջողությունների ծրագրերի մասին կպատմի համայնքի ղեկավար Զորիկ Ավանեսյանը։ Ասում են մատաղիս եւ հասկանում ենք, որ եկել եք մի այնպիսի կարևոր գյուղից, որը գրեթե կարելի է ասել որոշում է արցախցիների ապագան, այո։ Եթե ասվում է, ուրեմն այդպեսին էլ կա, մեր համար սովորական է ապրում ենք մեր հայրենիքում, մեր հողոջուրում, մեր պապական օջախներում, որն էլ երբևիցե չենք կարող լքել։ Պարոն Գյուղապետ, պատմեք գյուղի մասին։ Գյուղը այսօր ապրում է իր առօրյա հոգսերով, գյուղում ներկա պահին միջև ապրիլյան այս քարորյա պատերազմը համայնքում բնակ ուներ 672 բնակիչ, այսօրվա դրությամբ ապրում է մոտ 500 բնակիչ, 490-ից 500 բնակիչ թիվը հաշվի առնելով տատանվում է, բայց առաջիկայում նորից կվերականգնվի նախկին բնակչության թիվը, դա հաշվի առնելով, որ ասենք ժամանակավոր ընտանիքների հետաթիվը նվազել էլ մշտական բնակչությունից մոտ մի 30 բնակիչ է ընդամենը բակասել, բայց ներկայությամբ շինարարական աշխատանքներ են կատարվում, շինարարական աշխատանքները կատարելուց հետո կհամալարվի։ Ինչ աշխատանքներ հիմնականում բնակարանաշինություն, բնակարանաշինություն տարբեր շինարարների կողմից, հիմնականում 15 պետական ծրագրով կառավարության կողմից։ Ինչ հիմնահարցեր ունի գյուղը։ Գյուղը տարբեր հարցեր կան, բայց հիմնականում ասեն գրեթե այն բոլոր գյուղի բնակչության առօրյա կյանքը ապահովելու համար կարելի ասած բնակարանային խնդիրներ այսօրվա դրությամբ այդ աշխատանքները կատարվում են, ջրամատակարարումն է եղել ներքին ցանցը, բարիության փոխվել է ակոնքից եկող 5 կիլոմետր 300 մետր հատված երկարությամբ այդ հատվածն էլ է փոխվել որոշ աշխատանքներ դեռ այդ հարցում մնում է կատարել։ Հիմնականում այդ երկու պրոբլեմատիկ հարցերն է։ Շուտով նաև գյուղը ամբողջ լուսավորումը կանցկացնի ցերեկային լույսերի աշխատատեղերը կա մարդիկ աշխատում են դպրոցը գրում է ձեր համագյուղացի մեն դպրոցը գրում է մեր համագյուղացի ակադեմիկոս Ռադիկ Մարտիրոսյանի անվանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահն այսօր ինչ կապերի մեջ եք նորմալ եթե ասենք հարցերը լինում դպրոցի վերաբերյալ հաջողություն ցուցաբերում Երբ է վերջին անգամ եղել գյուղում։ Վերջին անգամ երեք մի տարի առաջ։ Դա միակ բարերարն է գյուղի։ Չէ, բարերար չի կարող ասել, ասենք ոչ թե բարերար, բարերար կարելի ասած չունենք բարերար։ Ահա։ Դուք մասնագիտությամբ Մասնագիտությամբ քիմիա կենսաբանության մասնագետ եմ մանկավար։ Նաև դասավանդում եք։ Ոչ, դասավանդելուց եմ եղել դուրս եմ եկել։ Ինչու՞։ Որտեվ չեմ հասցնում կոնկրետ յուղի հոգսերը բավականաչափ մեծ են, անելիքները շատ-շատ։ Բան գյուղա Դրա հետ միասին զբաղվում ենք հողագործությամբ։ Չեն կարող չխոսել այսօրվա դասընթացների մասին, ինչ տվեցին ձեզ։ Կոնկրետ ես ինքս, ասենք, դասընթացների մասնակցել եմ ոչ թե որպես համայնքի ղեկավար, այլ մասնակցել եմ որպես անհատ, որպես, ասենք, ֆերմեր հողագործությամբ զբաղվող 12-13 տարի է զբաղվում եմ հողագործությամբ բայց ես զգում եմ, որ դրա կարիքը անհրաժեշտությունը կար եւ բավականաչափ գիտելիքներ ձեռք բերեցինք այս դասընթացներից, ինչ որ առումով շատ թե պրակտիկորեն ասենք, որ կիրառենք, փորձնել ցույց կտա այդ սովորած գիտելիքները այս փորձում գոհ եմ դասընթացներից, որովհետև ասենք անելիքներ շատ կար, որը մենք չէինք անում, բայց զգում ենք, որ դա անելուց հետո արդյունքները ավելի գոհացուցիչ։ Կոնկրետ ձեզ համար ո՞րն էր նորությունը։ Հիմնականում ասենք թե ինչպիսի պայքար պետք է տանվի այդ աշնանացան աշխատանքներում կամ թեկուզ այգեգործության մեջ վնասատուների դեմ գոնե մինիմալը, այսինքն կարողացանք տարբերություն զգալ դաշտից, ասենք սովորական հողագործը պարտադիր չի լինի մասնագիտությամբ ագրանում, որ เป զի այդ մինիմալը տեղեկացված լինի։ Բայց այսինքն այս դասընթացներից լրիվությամբ կոնկրետ իմ համար բարձ դարձա, որ ասենք կարելի է դաշտին նայելով զգալ, թե ասենք այդ դաշտի ինչպիսի վնասատուններ են վնասում, ասենք դաշտին եւ դրանց դեմ ինչպիսի պայքար է կարելի։ Մինչ դասընթացները չէի կարողանում առաջին հայացքից հասկանալ, դուք եւ ինչ որ բաներ ասենք անում էինք, բայց հիմնականում ասենք մեծամասամբ ոչ ճիշտ կերպով ու մեկ էլ մեծամասամբ չէինք հասկանում։ Նաև կարելի ասած ագրոնոմներն էլ որ ասենք այդքան բավականին թե ասենք այսօրվա դուրսությամբ մեծ փոփոխություններ կա թե գիտության մեջ, թե ասենք այդ դեղամիջոցներում, որպեսզի ինչպիսի դեղամիջոցներ օգտագործել եւ որպեսզի ասենք շահույթաբեր լինի, տնտեսում էլ կատարես, ասենք հաշվարկային, ասենք տնտեսում էլ կատարես ֆինանսապես եւ աշխատանքները այդ կազմակերպես այնպես, որ օբյեկտիվ լինի։ Տարվա ինչպիսի եղանակներին, այսինքն այդ դեղամիջոցները օգտագործես, մարդկա որը ասենք օգտագործում ենք, բայց չենք իմանում, որ այսինքն արդյունք տալու է թե չէ։ Շատ դեպքերում ասենք արդյունքի չենք հասնում հաշվի առնելով, որ ժամանակահատվածը ճիշտ չէինք ընտրում։ Փորձենք ամփոփենք 2016 թվականը մի քանի բառով գյուղի համար 2016 թվականը գյուղի համար բավականին ծանր ժամանակաշրջան էր հաշվի առնելով նորից այս ապրիլյան դեպքերը, գյուղը նորից կվերականգնվի, աճող գյուղա զարգացումները հեռանկարը շատ մեծ է։ Առաջիկա մի քանի տարիների ընթացքում ես համոզված եմ, որ բնակչության թիվը 1000-ից կանցնի։ Պարոն գյուղապետ, Ձմերպապին հյուր է եկել ձեզ դեռ հյուր չի եկել, բայց կգա շուտով։ Ինչ կխնդրեք։ Այնինչ որ ինքը կցանկանա։ Իսկ դուք հանձնա։ Խաղաղություն։ Արցախի հանրային ռադիոյի գյուղական իսկիզներ հաղորդաշարը շնորհավորում է ձեզ, ձեր ընտանիքի, բոլոր մատաղիցիների, ամանորն ու սուրբ ծնունդը եւ ցանկանում որ տարին լինի միայն խաղաղ ու բարեբեր։ Շնորհակալություն ձեզ, նույն ձեւի ես եմ անձամ իմ անունից եւ ողջ համայնքի անունից, որը նաև համարում եմ իմ մեծ ընտանիքը, մենք էլ ենք շնորհավորում հանրային ռադիոյին, ողջ կոլեկտիվին, թե ամանորյա կապակցությամբ եւ Սուրբ Ծննդյան օրերի կապակցությամբ։ Բարեկամներ հիշեցնեմ, որ այսօր մեր ձայնասրահում Մարտակերտի շրջանի Մաթախիզ գյուղի համայնքապետ Զորիկ Ավանեսյանն էր։ Եթերում գյուղական իսկիզներ հաղորդաշարի թողարկումն է շարունակում ենք ծրագիրը։ Այժմ դերուն կնդրությանն եմ առաջարկում Էդուարդ Գասպարյանի «Դիաբուծությունը Արցախ-Ղարաբաղում 3 եւ այսօր» գրքից կերակրվող Զամբիկի եւ Մտրուկի կերակրումն ու խնամքը վերնագրով հրապարակումը։ Մտրուկը ծնվելուց մի ժամ հետո բարձրանում է տեղից եւ փնտրում է մոր կուրսքը։ Եթե առաջին օրերին խիժից նրա աղիքները չեն մաքրվում, ապա միջամտում են՝ ուղիղ աղիք մաքրում մատով։ Եթե դա էլ չի օգնում, կատարում են հոգնա մի բաժակ գոլ ջրով։ Ծննդյան առաջին օրը մտրուկին կշռում ու գրառումներ են կատարում մատյանում։ Նորմայով մտրուկի քաշը հավասար է լինում մոր կենթանի քաշի 10-ից 12%-ին։ Մտրուկը սնվելով մոր կաթով արագ սկսում է աճել, օրական ապահովելով 0.8 կիլոգրամ քաշաճ։ Երբեմն մոր առատկաթի դեպքում այդ թիվը կարող է հասնել 1.5 կիլոգրամի։ Ձմռանը արևոտ օրերին մտրուկին մոր հետ բաց են թողնում զբոսանքի, օրական 30-ից 40 րոպե տևողությամբ։ Աստիճանաբար ավելացվում է այդ տևողությունը։ Զամբիկը ծնվելուց 5-6 օր հետո ցանկության է գալիս, որը չպետք է անուշադրության մատնվի։ Աշխատանքի ժամերին կերակրվող Զամբիկին 1-ից 2 ժամը 1 հանգիստ են տալիս մտրուկին կերակրելու համար։ Մտրուկի խնամքը սկսվում է հենց սննդյան առաջին օրերից եւ փաղակշելով նրան սովորեցնում են մոտենալ մարդուն։ Դեռ 1 տարեկանում նրան ընտելացնում են սանձին, խոզանակով մաքրելուն, ոդկը բարձրացնելուն ու սմբակները մաքրելուն։ Գառնանը սովորեցնում է մոր հետ արոտի դուրս գալը, փոքր բաժիններով վարսակով կերակրելուն։ Ընտրուկը մորից անջատում են 5-6 իստոհմային խմբերում 8-ից 9 ամսեկանում։ Երամակային պահվածքի դեպքում մտրուկին երկար ժամանակ են թողնում մոր տակ։ Աշնանը նրանց իրարից չեն անջատում, իսկ մսուրային պահվածքի ժամանակ անջատում ու տեղափոխում են այլ շենքեր կամ առանձնացնում են այլ արոտներում։ Մտրուկները մորից անջատելուց հետո առաջին հերթին կարքի են բերում նրանց սմբակները, նրանց նշмарում, դաջում եւ վերցնում հաշվարկի։ Շենքերում պահելու դեպքում մտրուկների մեկ գլխի հաշվով հատկացվում է 7 մետր տարածք։ Մտրուկի սմբակները եղջրաթաղանթի ավել աճը կարգավորում են տաշելով եւ հատելով։ Յուրաքանչյուր 10-ից 12 մտրուկի խնամքը հանարարվում է 1 դիապահի։ Առավոտները սկզբում ջրում, հետո կերակրում են վարսակով, այնուհետև խոտով։ Դրանց էլ հետևում է նրանց մաքրումը, որը սկսվում է գլխի հատվածից։ Այնուհետև Զամբիկին բաց են թողնում զբոսանքի։ Կեսօրին սկսում են մտրուկների երկրորդ կերակրումն ու զբոսանքը արգելափակոցում։ Շենքի ներսում նրանց ստիպում են վազել, իսկ վերջում ազատ քայլել։ Երեկոյան ջրումն ու կերակրումը սկսում են ժամը 18-ից 19-ը։ Գիշերը թողնում են հանգիստ մաքուր ցամքարի վրա։ Գառնանամուտին կազմում են սիրահասակային խմբեր եւ բաց են թողնում արոտի 2-ից 3 մեծահասակ փորձված ձիերի հետ միասին։ Մտրուկների միջև 2-ից 3 ամիսը կերակրում են մոր կաթով, հետագայում ավելացնում են նաև այլ կերեր։ Եթե մոր կաթը չի հերիքում, նրան կերակրում են կովի կաթով այն նոսրացնելով 2-ից 3-ի կաթ 2 ջուր կամ թե 3 մաս։ Նոսրացրած ամեն լիտր կաթին ավելացնում են 1 ճաշի գթա շաքարավազ, մտրուկին կերակրում են 2 ժամը 1։ Մեկ ամսականից սկսում են կերակրել 400 գրամ վարսակով, միջև մորից անջատվելը այն հասցնում են 2-ից 3 կիլոգրամի։ Մտրուկները կերակրվում են առանձին մսորներից, այն հաշվով, որպեսի մայրերը չխանգարեն նրանց։ Աշխատանքային ժամերին 1-ից 2 ժամը մեկ Զամբիկին հանգիստ են տալիս մտրուկին կերակրելու համար։ Նա առաջին օրերին մորը կուրծը ծծում է 20-ից 30 անգամ եւ այդ պատճառով միշտ պետք է գտնի մոր մոտ։ Հարմար է մտրուկը մորից անջատել աշնան վերջին, եթե արոտն արդեն չորացել է, նրան սկսում են կերակրել լավորակ խոտով, ամեն օր մաքրում խոզանակով, իսկ ամռանը լողացնում ստուգում սմբակների վիճակը։ Հյութալի կերերից օգտակար են լոբազգի, լավորակ խոտը, գազարը, կերա Լճակնդեղը, Սիլոսն ու այլ կերեր։ Դրանք բաժանվում են 3 հավասար մասերի։ Բացի այդ, օրեկան 3 անգամ դուրս են բերվում զբոսանքի։ Բարեկամներ, այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, իսկ որվա թողարկումը ձեզ համար պատրաստել են հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը, հնչյունային օպերատոր Դարիկ Օբոսկանյանը եւ հաղորդման հեղինակ ով Սոնա Համբարձումյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։